Maiatzak kamaika gaur astelena da eta berrion albistegia duzue eh, berriozar irratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gorko albistegia txabi. Bai, garasi autoeskunde kampaina hasita berriozarko upenek lehen mitina egin du. Oskar Arezkuren, Upeneko idazkari orokorra eta Sergio Saia santolakuntzako idazkaria eta berriuzarko zinegotzi oia izan ziren kapaina ekitaldian izlarin nagusiak Daniel Kuesta zerrendako zerrendaburuak hartu zuen eta azkenik eta bere esateekin itxizuen zuen erregionalisten ekitaldia. Nire umeak gorroto ditut antzerkia aurkeztu zuten berriozarko antzerki taierrakoak. Berriozarko antzerki lantegikoek nire umeak gorroto ditut izeneko komedia antzazu zuten igandearekin, eunta hogitama bost pertsona horbildu ziren entzunaretora, Miguel Goiko etxe handia iluna teatro produkziones kompainiako antzazleak zuzendutako obra ikustera, barreguak eragin zituen urrak publikoan, bukatutako antxaloz bete antzazleen lanona aintzat etxiez zutela ikusleek. Argazki egin zen larun batarekin. eta mazortzi izan ziren bergazkik antolaturiko irugarren argazki parte hartu zutenak. Parte hartzaileak herri eta herritara esratu ber behar zituztela berrio zarko kaletatik barna ikusgai izan ziren larun batean. Igandearekin aldi zargazki gintza zaleak arteralditxo bat egin zuten teknika ezberreinak entrenatzeko. Parte hartzaileak eta antolatzaileak pozaz ase gelditu ziren argazki argazkigintza astea borbila izan zelakoan. Gaztei zuzendutako sexualitatearen inguruko ipuin kontaketa. Bihar aste artearekin arratsaldeko zazpiretan Kristina Zelada ezanen dugu berrezaren eta nola ez bere ipuin sortarekin etorriko da geurera gozamenez programak sexualitatea isialdian lantzen du eta horrengoan gazteguneak antolatuta gaztek sexualitateaz hitz egiteko eta dibertigarria pasatzako aukera izanen dute saioa. Amairu urtetik gurako entzat zuzendua ezanen eh, da. Berriozarko emakumeak, argazki erakusketa. Maiatzean bergazki taldeko emakumeek egindako mujeres de berriozar, berriozarko emakumeak argazki erakusketa gaztegunean egonenta ikusgai erakusketan, herriko emakume askok parte hartu dutela zoragarria da bergazkitarren azken lana ikustea. Beraz, eh, pasa, zaitez berriozarko artista hauek egindako lana zuko zatzera. Serafin Zubirik doinuarekin egingo duen kontzertua orkestu du. Jarein Ukainak doinua musika bandako zuzendariak Serafin Zubiri abesle ezaguna altzoan izanik maiatzaren amaseian entzunaretoan ospatuko den Nino Bravoren kontzertu oroigarria aurkeztu zuen sarrerak amabo osteuroren truke eskuratu dira bederatze lau zurtzi hogeita marra amasei berrugita amasei telefonoan edo egunean bertan lehiatilean emezortzi euroren truquem. Eta astelenero bezala garasi asteburuko futbol partiden emaitzekin irekiko dugu kirolen atala aurrera. A regionalean Xabin eska kitaru aurka bat eta lau irabazi zuten. E, Regionaleko mutilak partida eskutik ongi eldurik mantenduta bi eta hiru irabazi ere etxarri aranatzen aurka jokatutakoa. Gazteak peina esporten aurkako partida galdu zuten bi eta huts eta aldiz, kadete kategorian ataldekoak bi eta bi berdindu zuten horixek berrezar futbol elkarteari dagozkion talde nagusien astebukaerako bukaerako emaitzak. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu zer gaurko iragarpenak garazi. Zeru haudei gutxirekin egongo dela dio gaurko iragarpenak, goiodei batzuekin, ego osagaikoa ez zea ibiliko da eta xabi temperaturei daokionean maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dirak. Beraz, berotasuneko iguna izango dugu gaur hau izan da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian, FMko egun puntu edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Música